вищим прошаркам. В демократичних республіках формальне право брати участь у виборах органів влади належить всьому населенню України, особам, які досягли визначного віку, не визвані судом недієздатними, чи їх право не обмежене на підставах, передбачених законом. Демократичні республіки бувають трьох видів парламентські, президентські і змішані. В парламентських республіках А. Президент обирається парламентом. Б. Уряд формується з представників партій, що одержали більшість у парламенті. В. Уряд підзвітний парламенту. Г парламент може висловити урядові недовіру, що тягне за собою його відставку. Президентська республіка характеризується такими ознаками: а. Президент обирається всенародно або по особливій процедурі. Б. Президент є главою держави і здійснює виконавчу владу. В. Законодавча влада належить представницькому органу парламенту. Г. Президент має право відкладального вета на деякі інші права, наприклад, право розпустити парламент. В змішаній республіці є елементи президентської і парламентської форми правління, наприклад, в Україні. Форма державного устрою характеризує поділ території держави на політико-територіальні республіки, штати, землі або адміністративно-територіальні одиниці, області, провінції і так далі. Взаємовідносини між цими одиницями та між ними і державою в цілому теорії держави розрізняють просту і складну форми державного устрою. Проста унітарна держава. Єдина держава, що не містить в собі державних політико-територіальних утворень, які користуються певною самостійністю і поділяються на адміністративно-територіальні одиниці. До ознак унітарної держави відносять наявність А. Єдиної системи державних органів, Б. Єдиної системи законодавства, В. Систему оподаткування, Г. Єдиного громадянства, Д. Єдиної загальнодержавної символіки та інше. Складна держава форма державного устрою складається з політико-територіальних утворень, що користуються певною самостійністю. До такої форми держави відносять федерацію, конфедерацію, а деякі автори імперію. Федерація суверенне державне утворення, союз держав, що має особливу структуру державного механізму і включає в себе як загальнофедеративні державні органи систему законодавства, так і аналогічні органи і законодавства суб'єктів федерації. Федерація створюється на добровільних засадах і, як правило, шляхом укладання відповідних угод, наприклад, Російська Федерація, США та інші. Конфедерація добровільне об'єднання самостійних держав для досягнення конкретної мети. У конфедерації немає єдиної або подвійної системи органів законодавства, території, громадянства. Це нестійка форма об'єднання, що з часом або розпадається, або перетворюється в федерацію. Деякі автори до складних держав відносять також імперію. Це примусово утворена складна держава, як правило, шляхом завоювання однієї держави іншою. В якій ступінь залежності її складових частин від верховної влади є абсолютною. Державно-правовий режим